Հերուստարադիոյի աշխատանքն ունի բազմաթիվ յուրահատկություններ, որոնք հաճախ հերուստադիտողին ու ռադիոլուսողին մնում են անհայտ ու աննկատ։ Ասենք մոնտաժողի կամ ռեժիսորի աշխատանքը, որ համոհոտ է հաղորդում լրագրողական աշխատանքին, հաճախ մնում է վարագույրներից այն կողմ, մինչդեռ առանց նրանց անհնար է հաջողված հաղորդում պատրաստել։ Այսօրվա մեր թողարկմանը հյուրընկալել ենք հանրային ռադիոյի հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանին։ Նրա արհեստավարժ ձեռքով մեր լրագրողների ստեղծագործությունները նոր շունչ են առնում, դառնում ավելի զգացական ու ընկալելի։ Տիկին Ազատյան նախ ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում եւ շնորհակալություն հայտնում հրավերն ընդունելու համար։ Կցանկանայինք սկսել հենց սկզբից, երբ եք ընդունվել աշխատանքի Արցախի այն ժամանակ մարզային ռադիոյում։ Ողջույն Գյուլաջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այն ժամանակ մարզային ռադիո ես ընդունվեցի աշխատանքի 1970 թվականին։ Փաստորեն մի ամբողջ 48 տարի է եւ այս երկար ժամանակահատվածում արդյոք չեք ձանձրացել ձեր աշխատանքից։ Ոչ երբեք, որովհետեւ աշխատանքը այնպեսին է, որ ձանձրանալու առիթ չի տալիս։ Եվ երբ մտա աշխատանքի, այն ժամանակ Գրական երաժշտական բաժինը ղեկավարում էր Վազգենովյանը, իսկ մանկապատանեկանը Գուրգեն Գաբրելյանը։ Նրանք հավանեցին ձայնս ու հենց նույն օրը հազարեցին կարդալ երկու պատմվածք, ես ընթերցեցի պատմվածքները եւ նույն օրը հնչեցի եթերում։ Սակայն հաստիկ չկար հաղորդավարի, Փաստորեն ես 6 ամիս աշխատեցի արտահաստիկային հաղորդավար, դրանից հետո արդեն աշխատեցի որպես թվարկող խմբագիր, այնուհետև հնչյունային ռեժիսոր։ Պաստորեն տարբեր տարիների տարբեր աշխատանք, տարբեր պարտականություններ եք կատարել։ Դա ինչի հետ էր կապված։ Դա ոչ թե իմ ցանկություններ, այլ պահանջը ճիշտն ասած, որովհետև այն ժամանակ հաղորդավարի աշխատանքը այնքան հետաքրքիր էր, որ ես չէի ուզին օրինակ թողնել հաղորդավարի աշխատանքը, բայց պահանջ եղավ, որ ես աշխատեմ թողարկող խմբագիր։ Սակայն ես համատեղում էի այդ աշխատանքները, թեկուզ աշխատում էի թողարկող խմբագիր, բայց ընթերցում էի նաև տարբեր ժանրի հաղորդումներ եւ պահանջեր լինում։ Իսկ այնուհետև արդեն պահանջ եղավ, որպեսզի աշխատեմ հնչյունային ռեժիսոր, Այդ աշխատանքին ինձ օգնում էր եւ երաշտական կրթությունս եւ բարձրագույն բանասիրական կրթությունս եւ աշխատեցի եւ հաղորդավարների հետ եւ դերասանների հետ, որովհետեւ այն տարիներին այնքան հետաքրքիր էր ռադիոյում հավաքվել էր մտավորականության սերուցքը։ Մարզի եւ կատարվում էին նաեւ ռադիոբեմադրություններ, թատրոնում պիեսը բեմադրվում էր, այնուհետև մենք կատարում էինք ռադիոբեմադրություններ եւ աշխատանքը դերասանների հետ նաեւ շատ հետաքրքիր էր նույն այդ հաղորդումները նաև այդ ռադիոբեմադրությունները երաշտական ձևավորումներ էր կատարվում եւ տալիս էինք եթեր երբ առաջին անկնելով ասեմ որ երբ ձայնադարանը վարվեց ես այնքան չէի մտածում երաշտական մասի մասին, ինչքան մտածում էի, որ այդ ռադիոբեմադրությունները մենք երբեք չենք կարող վերականգնել։ Ու նաև ինքնագործունեություն ունեինք բաժին, որտեղ ձայնագրություններ ունեինք տարբեր մարզերի, տարբեր գյուղերի կատարումներից ինքնագործ խմբերի նրանք նույնպես ամեն ինչ վարվեց եւ ես շատ ցավում էի հետագայում մենք Երևանից բերեցինք ձայնագրություններ երկերի սակայն այն բեմադրությունները ռադիոյով մենք կատարել էինք, այդպես էլ չվերականգնվեց ցավոք սրտի, այո։ Այստեղ գրավում էր նաև հնչյունային ռեժիսորի աշխատանքը, ստեղծագործական աշխատանք, երբ աշխատում ես եւ տեքստի վրա, եւ երաժշտական ձևավորման վրա, փաստորեն պետք է ընկալել եւ տեքստը, եւ երաժշտությունը, որ เป զի երաշխությունը օգնի տեքստի ընկալմանը, ոչ թե խանգարի։ Եվ ամեն օր հետաքրքիր երաշխություններ, հետաքրքիր հաղորդումներ, այնպես որպեսի նաև քո մտածումը հետաքրքիր լինի ռադիոյի կնդրի համար։ Փաստորեն դա մշտական ստեղծագործական աշխատանք է եւ դու Եվ ձանձրանալու առիթ չի տալիս։ Դրա համար դրա համար էլ այդքան տարի ես մեծ հաճույքով եմ աշխատել, Փաստորեն աշխատել եք եւ այն մտավորական աստղաբույլի հետ, ինչպես նշեցիք, եւ հիմա ներկայիս ծերնդի հետ եք աշխատում։ Այս զգում եք տարբերությունը, ինչ տարբերություն կա սերունդների։ Մեծ տարբերություն կա, այնտեղ որովհետեւ ես երբ երիտասարդ եի, այն տարիներին աշխատում էի արդեն հասուն կայացած մտավորականության հետ, հասուն աշխատողների հետ, կայացած լրագրողների հետ եւ նրանցից սովորելու շատ բան եւ իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում այդ այդ մտավորականությունից ես շատ բան սովորեցի, որը օգնեց իմ հետագա աշխատանքի համար։ Աշխատանքի հետաքրությունը կայանում է նրանում, որ շփվում ես անդադ հետաքրքիր մարդկանց հետ, արդեն հասուն մարդկանց հետ, որոնցից արդեն դու վերցնելու բան իհարկե ունես։ Իսկ լինելով նաև արհեստավար հաղորդավար, երբևէ չեք ափսոսացել, որ ձեր աշխատանքի հիմնական հատվածը աշխատել եք այսպես ասած հետնաբեմում եւ այն ճանաչումն ու հանրահրճակումը, որ սովորաբար ուղեկցում է հաղորդավարներին կամ լրագրողներին, այդպես էլ օտար մնաց ձեզ։ Ես չի ասի, թե մնացել եմ անճանաչելի, որովհետև հաղորդումները երբ հնչում է եթերում, արդեն ունկնդիրը գիտի ով է աշխատել այդ հաղորդման վրա եւ այն զանգերը, այն շնորհակալական խոսքերը, որ ստանում էինք, մեծ հաճույք է պատճառում եւ հավականություն։ Երբ այլ բան է, երբ դու ես հաճույք ստանում քո կատարած աշխատանքից, այլ երբ դու զգում ես, որ նաեւ հաճույք ես պատճառել քո կնդրին։ Դա շատ հաճելի է իհարկե։ Դուք աշխատել եք նաև հերոստատեսությունում։ Ձեր աշխատանքային գործնեայության որ հատվածներ դա։ Երբ հերոստատեսությունը կազմավորվեց, ինձ առաջարկեցին անցնել հերոստատեսություն, որովհետև փաստորեն հերոստատեսություն անցան նաև ռադիո լրագրողները։ Ինձ առաջարկեցին, բայց ես չէի ցանկանում թողնել ռադիոն, հավատարիմ էի իմ ռադիոյի աշխատանքին, Հետո այն նպատակով, որ իրոք կօգնեմ ես։ Այդպես էլ պայմանավորվեցինք, թեկուզ ես ռադիոյում եմ լինելու, բայց կօգնեմ այդ աշխատանքին հերոստատեսյան։ Եբ արդեն 92 թվականին տղաները մարտադաշտում էին, այն ժամանակ այլ այլեմ տրանք չկար, ես պետք նաև անցնեի հերոստատեսություն, ես անցա հերոստատեսություն, աշխատեցի։ Հերոստատեսությունը եւ ռադիոն տարբեր աստպարեզներ են, ճիշտ ասած, ընդհանուր ինչ որ բան կա, բայց նաև տարբերություն կա գոյամարտի տարիներին ես անցա աշխատանքի եւ բավականին լարված էր աշխատանքը, այդ նրանից հետո երբ արդեն պայթեցվեց մեր հերոստա ստուդիան, չունեինք տեխնիկա, աշխատում էինք այսպես ասած եղածով եղած տեխնիկայի վրա այնպիսի պայմաններ էին, որ իրոք հնարավոր չէ նորմալ աշխատել, երաշտական ձևավորումները կատարվում էին եթերում ուղիղ, հնարավոր չէր պիտի հասցվեր մոնտաժումը, Եվ առավոտյան 9-ից գալիս ու չգիտեիր երբ է իր տուն գնալու։ Նաև լույսերի անջատումներ էին այն ժամանակ։ Անջատումներ էին, փակում էին քերանում, հետո նորից լույսը տալիս էին, նորից հետ էին դառնում գալիս, այդքան միանում, միացնում եւ աշխատում, եւ աշխատում էին նաև գոյամարտի տղաների հետ, փաստորեն նաև գումարած այդ աշխատանքը բավականին ծանր աշխատանք էր եւ համատեղում ենք եւ ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը այդ տարիներին։ Ծանր տարիներ էին, բայց Փարք Աստծո պատվով դուրս եկանք, ոչ մեկը չէր տնջում, ոչ մեկը չէր ասում ինչու այսպես չնորմավորված աշխատանքային ռեժիմով պետք է աշխատեն։ Կարծեմ նաև չնորմավորված աշխատավարձով, որովհետև բարբերաբար ուշացումներ դա մի կողմ թողնել, որովհետև այդ տարիներին երբեք չես մտածել, որ դու աշխատավարձի համար ես աշխատում։ Եվ ընդհանրապես, եթե մտածես, որ աշխատավարձի համար ես աշխատում, դա արդեն աշխատանք չի հասկանալի է, որ պետք է աշխատել նվիրումով, եթե դու նվիրումով չես աշխատում, ուրեմն չպետք է աշխատել։ Եվ այդ տարիներին նույնիսկ ձայնագրում, տեսագրում ուղարկում էինք Երևան մեր հաղորդումները հերոսատեսային, որպեսզի այնտեղից եթեր արձակվեր, պետք էր հասցնել այդ քանը։ Ինչի շնորհիվ կարողացաք կատարել այդ գործը։ Ինչն էր ձեզ այդքան ուժ տալիս։ այդ Պատկերացրեք, որ հիմա էլ որ մտածում եմ, չգիտեմ ինչն էր ուժ տալիս, բայց ուժ կար, դիմադրողականություն կար, ցանկություն կար, եւ սա արդեն մեր մարտադաշտն էր։ Մեր տղաները մարտադաշտում էին, այս մեր աշխատանքը արդեն մեր մարտադաշտն էր եւ մենք իրենք չունեինք թողնելու այն։ Եվ հրետակոծության տակ, տնից դուրս էիր գալիս, չգիտեիր վերադառնալու ես թե չես վերադառնալու, այդպիսի պայմաններ ժամանակ փոքր երեխաների մայր էիք։ Արդեն ընտանիքը մի կողմ էր, ընտանիքը երբեք առաջին պլան չի եղել այդ տարիներին։ Առաջին պլան էր աշխատանքը, որ เป զի արդարացվեր։ Եվ երբեք չես մտածել, սա ինձ չի վերաբերում, ես չեմ անում այս աշխատանքը ինչ դու կարողանում ես անել, ինչ հասցնում ես անել, պետք է հասցվի եւ պետք է արվի։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ նվիրումը համատարած էր կարծես թե եւ ամեն ոք իր հա, տեղում բոլոր աշխատողների մոտ էր դա։ Երբեք ոչ մեկը չէր տնջում։ Այս գործը պետք է արվի, մյուսը չի հասրել դու ես անում անկախ նրանից դա քո գործն է, քո գործը չի։ Գուցե հենց դրա շնորհիվ կարողացանք հաղթահարել այդ փորձությունը։ Իհարկե, դա շատ մեծ նշանակություն ուներ, որ եթե նվիրում չլինի, աշխատանք չի լինի, եւ չէինք կարող հաղթահարել այն դժվարությունները, այն բարդությունները, որ կային արկա է։ Եվ հետաքրքիր է, երբ 2008 թվականին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով դուք ապարգևատրվեցիք երախտագիտության մեդալով, դա ձեր վաստակի գնահատումը ինչպես ընդունեցիք, ինչ էր դա ձեզ համար։ Ճիշտ ասած, ես չէի սպասում դրան, բայց հաճելի է իհարկե գնահատված լինել։ Անպայման հաճելի է, երբ դու աշխատում ես, երբեք մտքումդ չկա, որ դու աշխատում ես, երբ որը մեկը որպեսի շնորհակալություն հայտնի քեզ կամ ապարքեվատրվես, ինչ որ բանով դու աշխատում ես, քո հաճույքի համար, ռադիոընկերների համար, քո պարտականությունները նորմալ կատարելու համար, բայց երբ ապարքեվատրվեցի, հաճելի էր իհարկե շնորհակալություն մեր նախագահին։ Կարծեմ Սթիվ Ջոբսի խոսքերից է, որ երջանկության համար մարդ պետք է անպայման սիրած գործով զբաղվի, որովհետև իր կյանքի ամենամեծ հատվածը մարդ հատկացնում է իր աշխատանքին։ Ինչ է կարծում, սիրած գործով զբաղվելը ձեր կյանքում, ձեր երջանկության ո՞ր մասնաբաժինն է կազմել։ Ես կասեի ամենից կարևոր մասնաբաժինը, որովհետև եթե չլինի քո սիրած աշխատանքը, քո նվիրումը, ինձ թվում է կիսով կլինի, ինչ որտեղ բավարարվածություն չի լինի։ Առաջին հերթին, երբ մարդ ինքը զբաղվում է իր սիրած աշխատանքով եւ զգում է, որ ինչ որ բան է տալիս դիմացինին, ինչ որ բավականություն է պատճառում, ինչ օգտակար ինչ որ գործ է կատարում, այդ դեպքում արդեն իհարկե շատ մեծ բավականություն է մարդու համար։ Հետաքրքիր է, որ ռադիո ոլորտը եւ ընդհանրապես լրագրությունը այդպիսի նվիրումի ոլորտ է կարծես, թե այստեղ պատահական մարդիկ չկան, բոլորը սիրահարված են իրենց գործին անպայման եթե սիրահարված չնեն գործին չեն կարող այն դժվարությունները այն բարդությունները տանել որ արկա է մեր աշխատանքում անպայման պետք է հաշվի չառնել, թե դու այսօր քանի ժամ ես աշխատել, ինչ ես արել, ծանրաբեռնված ես եղել, թե թեթև ես եղել քո աշխատանքում, պետք է անպայման նվիրումով աշխատել ու սիրել։ Եթե չես սիրում, այ երիտասարդ աղջիկներ են գալիս մեր մոտ։ Ես միշտ ասում եմ լրագրության բաժնից, եթե դու չես սիրում այդ աշխատանքը, մի արա, որովհետև չես կարող կանգնելու են այնպիսի բարդ հարցեր, այնպիսի չնորմավորված բաներ, որ դու չես կարողանա դիմադրել։ Դու պետք է նաև հաղթահարես, նվիրվես զողողությունների պատրաստ լինես։ Եթե դու զողողությունների պատրաստ չես լինելու, ինչ որտեղ իրոք այո, նաև ընտանիքդ է մի կողմ քաշվելու։ Տոնական օրերին ես երբեք տանը չէի լինում։ Իմ ընտանիքը միշտ բողոքում էր, որ ինչու տանը չես։ Նորմալ մարդիկ <laughs> տանը իրենց տոնակատարությունն են անում, իսկ ես աշխատանքի եմ։ Ես նախորդ ամեն ինչ պատրաստում եմ, որովհետև գիտեմ, որ աշխատանքի եմ եւ երբեք ոչ մի տոնական օր ես տանը չեմ եղել։ Բայց հաղթարելի է, ոչինչ, սովորել եմ։ Այդ կետը նաեւ այդ կետը նաեւ ինձ է ծանոթ որպես ծրագրողի Ինչ արած սիրած գործով զբաղվել, ինչպես դուք եք ասում, իրոք որ զողողություններ է նաև պահանջում։ Անպայման, պետք է զողողությունների պատրաստ լինել։ Այս աշխատանքը դա է պահանջում։ Եթե զողողությունների պատրաստ չես, չես կարող աշխատել։ Իսկ ունեք երջանկության ձեր բանաձևը, ինչ է պետք երջանիկ լինելու համար։ Ամենից առաջինը երջանիկ մարդը պետք է ունենա իր սիրած զբաղմունքը, սիրած գործը, նաև ընտանիքը երջանիկ լինի, երբ քո երեխաները գտել են իրենց տեղը կյանքում, ուրեմն դա մեծ երջանկություն է, որ գիտես քո երեխաները անում են ինչ որ բան հասարակության համար, օգտակար են հասարակությանը։ Դա եւս երջանկություն է, ես չեմ ասի թե միայն աշխատանքով, սիրած զբաղմունքով զբաղվելն է երջանկություն։ Նաեւ երբ խաղաղ է երկինքը, երբ երկիրը ժողովուրդը խաղակյանքով է ապրում դա եւս երջանկություն է դա մեծ ամենից առաջին երջանկությունն է մենք տեսել ենք ամեն ինչ եւ պատերազմ եւ հրետակոծություն եւ արյուն եւ մեզ համար շատ թանկ է դա իսկապես որ շատ թանկ է ոչ տեսել չգիտի ժողովուրդներից երևի մենք ամենալավն ենք գիտակցում խաղաղության գինը Բարեկամներ, մեր եթերաժամը մոտեցավ ավարտին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Ազատյանին, հանրային ռադիոյի հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանին հետաքրքիր զրույցի համար եւ հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։